Ardi hilak pausatu zituzten maresalen borta intzinetan joan den astean. Izan ere, bi aste lehenago maresalei edo albaitariei galdegin zieten MHE eritasunari lotuak diren gastuen euneko amak erosari baten egitiat elkartasun keinu gisa. Ama egunen burian, erantzunik ukan ez zutela ikusirik, ekintza hori egin zuten. Horrek maresalen egeakzioa piztu du, bisente zozaia garraziko maresala. Euh, bon, biziki gaizki euh, hartu dugu, eh, uh, ez da plazerriten. Bon, nik segidan, uh, dut telefonoz, elb euh, zuzendaria, jan min egiten zuela, ula espero dugu eh, ez dela besteik eh, izanen. Gero, hori pasatuta erabeki dugu guen artean eh, ez dugu, ez da ketun de, de eginen edo uh, plentak uh, ezagi edo lako gauzak eginen. Gure elburua da, uh, kalmat bermatzea. Garraziko maresalek, elbe sindikatuko laborariekin lan egiten segitzea deliberatu badute ere, beste maresalek ahunt beste erabaki bat hartu dute. Maresal badatzuk eh, biziki gaizki hartu eh, dute eta momentzatu naiz eh, beste kabinetan eta batzuk erran dute zutela onio segituko elb kide batzuekin eta galinen dute batzuk bala, ekintza hori sustengatzen zutela eta ala balima zen ebe galinen zutela aldatzea maresalek marrexala eta voilà, euh, reakzione euh, olako euh, batzuk izan dira. Bon, espero dugu ez girela hortan uh, arribatuko. Eta gero izan da ere uh, laborantzako ministro uh, reakzione bat ere uh, xare du, Errandu, sekertuko zuela kintza hori egin dutenak. Gero ez dakit uh, xuxen zer ginen den. Tentsi hortan, Bixente Zozaia inketa gertzen da laborarien eta albaitarien artikoa jemanaz, baita ere maresalen geroaz, gero eta gazte gutiagok maresale egiteko enbeia dutela oarturik.